No confío en nadie, Sí si como quiera van a hablar mal de mí, tampoco ya creo en nadie. No sabes cuánto se me ha mirado a mí, no quiero saber de nadie. por eso soy y Yo no creo en los cuentos de hadas, el amor es sentencia firmada. Los panas promesas habladas, mirada secada, mi espalda siendo apuñalada. La calle, lo buenos y lo malo, la corta, las balas, los palos. Los chiquitos queriendo ser grandes, todo el mundo jala pa' su lado. Aunque te quiera bebé, hace mucho que yo me enamoré. De una puta que subiendo al cielo, me solté y me rompí los pies. Ya no confío envío nuevo que corone, me acerca más a las traiciones. No confío en nadie, eh. sabiendo que me están buscando enemigos y federales. Nadie, eh, está los panes ya se me han mirado. No confío en nadie. falló. maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Yo lo hice, fallé y una bala de acá, le pusieron grande mi nombre. Cualquiera le pone precio a tu cabeza Por par de pesos, por lo que vale una pieza No te confíes, siempre me decía mi madre que el diablo es puerco y se disfraza de ángel Cuídate de lo que tú alrededor. En nadie confío, ando aborrecido, siempre estoy jugando vivo. Putas te setean, panas se viran, yo no creo ni en lo mío. Por el teléfono yo no hablo ni a jodida. Te graban de plancha, te buscan y te llevan al otro día. No confío en nadie, sí Si como quiera van a hablar mal de mí, tampoco ya creo en nadie. No sabes cuánto se me han mirado a mí, no quiero saber de nadie. hecho por mí nadie. Han pasado por lo que yo he pasado, por eso sí soy y sigo leal a mí. Estos cabrones no saben lo que joder Les meten presión y cantan delante del Y Ya nadie le leal, la calle hay mucho chota. Que te venden y te matan con la boca. Estos cabrones no saben joder. Meten presión y le cantan al güey. No son leal, son no chota te matan con la boca. No confío en nadie, Sabiendo que me están buscando enemigos y federales, nadie. Si está los planes que se han mirado, no confío en nadie, nadie. Ahora pregúntate a tú misma si vivieras lo mismo que yo, nadie. Que lo que confiaste uno a uno te falló. from Miami. La bruja. Christian Carbon. Los del corazón negro. Faro. Shadow. Shadow. Towers.